filius, domum ingressus, patrem magna voce vocavit. Duci morienti victoria nuntiata est. Omne malum, nascens, facile opprimitur. Cives consulem rever tentem leti saluta verunt. Ulixis, domum reversus, annullo homine cognitus est. Vobis, culpam confessis, ignosco. Pueri, Dio in silva vagati, domum reverterunt.